opi. Edo bestela esan da oso pertsona importanteekin bildu nintzen iragan igande guzkitsuan senpereko lanaldean. Teskoetean kaxa bete atxaren poesia liburu ale behiarekin etorri nintzen. Niretzako liburua naiz bertaratu ezin izan zuten ene poeta lagunentzat. Leonat, Juanma, Stefana, Oie, Idoia, Asie, Peiot, besteak beste. Bertaratu ginenok, ok, egi bahentxo eta pozik elgatu ginen eta oraindik irakurri ez dudan 2015eko uzta poetiko berria irakurtzeko irekitan denok elkar osa dagun eta elkarri lagundu bizitzaren bide honetan. Bestaratu ginen poetok Usta berriaren aurkezpenan egon ginen. Austin Zamora buru eta zozketa bidez jakin dugu helduten den urterako Usta poetikaren sahitza nok egingo duen. Anjon Kazabonek. Poesia etengabeko jarioa baita. Poesia ezinbesteko bizi materia hori jatzen du bederen autengo atxaren poesiaren sahitzan goio jimenezek. Aukezpena egin ondoren, familia poetikoaren argazki bat egin dugu lahaldea itxaurrean. Niretzako da oso pertsona importanteak direnekin. Eta ondoren, atxaren olerki bustiak bideo emanaldi poetikoa ikusi dugu. Baita irakurri ere bakoitzak bere liburuko bere olerki zatia. Bide hori ikusgai eta eskuragai dago atxa elkahetean nonai emateko eta zabaltzeko, eskoletan, kulturetxeetan, euskaltegietan eta bai. Ordu bete pasatxoko bideo emanaldi poetiko bata. Adagazki eta marazki eda ez dornitua eta paindua. Eta oso egokia poesia gintza lantzeko, naiz poesiazko zatzeko. Beraz, arimatu nahi dut interesaduen edonok poesia zati hau zabaltzeko. Zer deritzo enetzat eta nire familiarentzat oso pertsona importantea den osaba Miguel Oizta jazen duzaigu gaur behetan. Azken atxartu du, baina bizi bizirik dago gure bihotzetan. Hene bihotzan oroiturik haren bizia eta irribarria. Arekin batera joan dira mundu malapartatu honetatik, Eduardo Galeano eta Gunta Gras idazleak nire osaba sabonarekin batera. Zuek ere oso pertsona importanteak alzarete jadarinetzat,